ellik yettinchi dehqonlar bilan munosabat qilish haqida qara teriqchilar ya'ni dehqonlarmi bir tabaqidir bular intayin kerakli kishilardir bular bilan aralashqin munosabat qilg'in tomoq jihati g'amsiz yasha har bir qimirlagan jon bulardan manfaat oladi hammasiga yemak ichmakdan halovat yetadi borliq nafas og'uchilar ашла ва тохла тирик жалларның һәммәсе булага мохтаҗдыр. Шүбһисезки, bu kişiler sana mı kerek? Şula arkalık gal işleri hal boludu. Ey kerindaş, bula bilen mi münasebet kıl? Tamıkın pak, işin halal bolsun. Her kındak işte ihtiyatlık, tedbirlik boğan, takvadar kişilerin serhili nimideydi anla.'' astoydil to'g'ri yo'l tutishni xohlasang gelingni pok tut ay xushbeil haqiqiy bir taqvodor bo'lay desang yemak ichmiking va kiyim kechiking haloldan pussin kambag'al bo'lmay boy bo'lay desang hargiz zino qilma bu jihatda o'zingni qattiq tut doim qadr qimmatlik bo'lay desang fitni pasodlarga qo'shilma ay xushxuy fitni pasod har ishning negizini buzadi fitna fasod yaxshi ishlarni izdan chiqaradi fitna fasod yetishgan baxtni qochiradi fitna fasod o'sgan o'tni tutashtiradi har ishqa bilim bilan qo'l yetkizgan qiliqlari go'zal kishi naiti yaxshi aytibdi fitna fasodning atrofida yurmagin uningga yaqinlashma fitna fasod qayerda bo'lsa shu yerda xorliq bo'ladi Pitni pasat bayada davlat turmaydu qochidi. Agar tursa, hayron qolma, u bir kechilik mehmon xolos. Tarixchi kishilarning qo'li ochiq keladi. Ko'nglini Xudo baginidanmiz ziyoda تودو. tutadi. Hamma qimirlig'uchilar yer yuzidan rizqini topadi. Yurguchilarning osh bo'g'izi, uchar qanotlarning dini ulardan bo'ladi. Sen bulağa قاچلوب آرلش yürgin. yaxshi so'z qil yuzingni ochiq tut